بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهم بفضل الله جل شانه إذن اسم صلى الله عليه وسلم أنفسنا الله وفسنيك محمد صلى الله عليه وسلم دوشل اسمو odnosno govorimo o e, značenju i tumačenju imanskih imanski šartova i govorili smo o značenju u vjerovanju Allaha tabaraka ta'ala zatim Allaha tabaraka ta'ala meleke te o vjerovanju Allaha i tabarika ta'ala knjige, e, sada ćemo govoriti o značenju vjerovanja u Allaha i tabarika ta'ala poslanike. Vjerovanje u Allaha i tabarika ta'ala poslanike znači vjerovanje i ubjeđenje da je uzvišeni Allah tabarika ta'ala odabrao ljude, odabrao ljude među ljudima kojima je dostavio, kojima je dostavio objavu, kojima je dostavio objavu. I kako bi oni ljude upozoravali i kako bi oni ljude upozoravali i donosili i donosili im radosne radosne vijesti. Znači uzvišen je Allah tabarik wa ta'ala među ljudima odabrao ljude kojima je, kojima je dostavio objavu, kojima je došla objava. I to možemo vidjeti iz velikog broja ajeta iz Allahove tabarik wa ta'ala knjige, od ti ajeta je ajde uzvišen Allah tabarik wa ta'ala kaže inna ma ana بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا ilay". Reci, ja sam čovjek poput vas, juha ilajja, ali mi dolazi, ali mi dolazi, dolazi objava. Pa Allah tabarak wa ta'ala odabira od ljude. Znači nije Allah tabarak wa ta'ala slao ljudima meleke kao poslanike, nego im je slao ljude od njih, među njima, koje je odabirao i kojima je, kojima je dostavljao, kojima je dostavljao objavu. E, govor, odnosno o značenju uvjerovanja e, u Allahu je wa ta'ala poslanike je slično, da kažemo, je sličan govor e, o značenju vjerovanje u Allahu tebarek ve taala knije. S tim što se ovdje radi o Allah, e, s tim što se ovdje radi o osobama, odnosno o ljudima, o ljudima koji su kojima su bile objavljivane knjige o kojima smo o kojima smo govorili. Ja Allahu tebarek ve taala Allahu barek ve taala je mudrost bila znači da to budu ljudi da kažemo koji će biti te knjige, ali koje hodaju po zemlji. Znači koji će svojim primjerom pokazati značenje, značenje tih knjiga. I zato kažem, kada govorimo o značenju, šta znači vjerovanje u Allahove tabarek wa ta'ala poslanike? Ono je isto kao i govor šta znači vjerovanje u Allahove tabarek wa ta'ala knjige. S tim što ovdje da kažemo i ukazujemo da je mudrost ovoga što je uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala stao poslanike. Nije samo objavio knjigu, nego je učinio da ima poslanik kojim je objavljena knjiga. Kako bi taj poslanik bio da kažemo knjiga, knjiga koja će hodati, knjiga koja će hodati po zemlji, koja će hodati po zemlji. I zato iz ovoga isto tako možemo da vidimo važnost i vrijednost uleme. Uleme koja je na istini. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je govorio o uleme i vrijednosti i važnosti uleme, kaže al ulama warathatul anbiya. Da je ulema da su to nasljednici poslanika ili nasljednici vjerovjesnika. Znači oni svojim znanjem, znači sprovode u praksu. Oni uh, uh, uh, oni sprovode, znači sprovode u djelo svoje znanje, znači sprovode ga u svoju praksu, tako da ljudima bivaju primjer kako i šta da čini, kako i šta da čini. Uh, ono što ovdje također želim da kažem, jeste da uh, kod, uh, postoje dva, kada je u pitanju vjerovanja Allahove tabarek wa ta'ala, poslanike, postoje dva termina, a to je termin Rasul i, ne, i Nebi. Znači, Rasul se kod nas prevodi kao poslanik, dok Nebi znači vjerovjesnik. Uzvišen Allah tabarak wa ta'ala u Kur'anu spominje poslanike i spominje mirovjesnike. Ar rusul i ambija il nabijin. Šta je razlika između ova dva termina? Islamski učenjaci su govorili šta je razlika između poslanika i vjerovjesnika. E, jedan broj islamskih učenjaka kaže da je razlika između, vjero, e, između poslanika i vjerovjesnika sljedeća. Da je poslanik onaj kojim je Allah Đerlešanuhu dostavio objavu, to jeste kojim je došla objava i naređeno mu je da objavu prenosi naređeno mu je da objavu prenosi. Međutim, vjerovijestnik je onaj kojem je objavljeno, to jeste kojem je došla objava, međutim, nije mu naređeno da prenosi tu objavu. I ovo je mišljenje jednog broja islamske učenjaka. Međutim, ono mišljenje koje je ispravnije, želim da obratite pažnju na ovu stvar, ono mišljenje koje je ispravnije jeste da je poslanik onaj koji, kojem je došla objava, koji je poslan nevjerničkom narodu, koji je poslan nevjerničkom narodu. Dok je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava, međutim poslan vjerničkom narodu, ne nevjerničkom, nego vjerničkom narodu. Kao što je slučaj vjerovjesnika u Benu Israilu. Jer su Benu Israilu, znači svi vjerovjesnici koji su došli, bili su na vjerozakonu Musa a.s. Tako da to biva razlika između poslanika i vjerovjesnika. Allah najbolje zna da je ova, znači da je ova definicija ispravnija. A to je da je poslanik onaj kojim je došla objava i koji je poslan nevjerničkom narodu. Dok vjerovjesnik, ili vjerovjesnici su oni kojima je došla objava, međutim nisu poslati nevjerničkom narodu, nego su poslani, poslati vjerničkom, vjerničkom narodu da im prenose, da im prenose objavu. I ovo je odabir šehehu l-Sama ibn Taymiye rahmatullahi alaihi koji spominje u svom dijelu en nubuvat, da je ovo razlika između vjerovjesnika i poslanike. S tim što ovdje, znači slično kao kada se radi o terminu e, islami iman, a to je znači da po ovoj definiciji, znači koji sam spomenuo, koji je spomenuo Šihu Slambim Tajmije, razke između poslanike i vjerovjesnika, znači kada se spomenu samo poslanici, onda tu ulaze i poslanici i vjerovjesnici. Do kada se spomenu vjerovjesnici, ulaze i vjerovjesnici i poslanici. Do kada se spomenu zajedno poslanici i vjerovjesnici, onda poslanik znači onaj kojim je došla objava koji je poslan nevjerničkom narodu, a vjerovjesnik znači onaj kojim je došla objava, međutim koji, koji nije poslan na vjerničkom narodu, nego i koji je poslan vjerničkom, vjerničkom narodu. E, ono što se od nas zahtjeva, kada, su, kada je u pitanju vjerovanju Allahove tabarika ta'ala poslanike, cijene sestre, jeste ljubav prema Allahovim poslanicima. Ljubav prema Allahovim tabarika wa ta'ala poslanicima i ljubav prema svim poslanicima. Jer vjerovanje, odnosno negiranje jednog od poslanika, znači negiranje svih poslanika. Negiranje, nevjerovanje u jednog od poslanika znači negiranje svih poslanika. I zato uzvišen Allah tabarak wa ta'ala kada govori o priješnim narodima, kaže na primjer, kezzabet thamudul mursalin. Thamud je ulaž utjerivo poslanike. Međutim, nisu imali priliku da i sve osim svog poslanika. Međutim, Allah je lašanu negiranje jednog poslanika naziva negiranje svih poslanika. Zašto? Zato što su svi poslanici došli sa istim. Zato što su svi poslanici došli sa istim. Došli su sa istim vjerovanjem. Možda se je njihov vjerozakon razlikovao. Međutim, njihovo vjerovanje, njihov temhid je bio jedan. I zato vjerovanje Musa i Isa i poslanika Muhammeda sallallahu sallam je bilo jedno vjerovanje. S tim što su imali drugačije vjerozakone, znači propise. Znači, nekima je bilo propisano ovo, drugima je bilo propisano ovo. Međutim, njihovo vjerovanje je bilo jedno. I zato negiranje jednog poslanika je kao negiranje svih poslanika. I zato, znači, kao što je zabranjeno da kažemo loš govor, ili da kažemo, i kao što je e, grđenje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kufr i nevjerstvo, isto je tako kufr i nevjerstvo grđenje Isa alaihi salam ili Musa alaihi salam. I zato na uzubila je tala psovanje nekoga od poslanika kao što neki ljudi čine sa Isaom alaihi salam, to je kufr koji izvedi za Allahove tebare koje ta'ala vjeri. Zato što su svi poslanici došli sa jednom stvari. I zato je naša obaveza, znači vjerovanje, znači koje podrazumijeva ljubav prema Allahovim poslanicima, pogotovo posebno prema najodabranijem poslaniku, prema najodabranijem stvorenju, a to je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato, se cijene sestre, znači obaveza je naša da volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem više nego što volimo i naše porodice, i našu djecu, i naš imetak, i sami sebe. Da volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem iznad svega toga. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kao milost nama, I ono što nas poziva poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nas vodi ka džennetu. A ono što nas poziva i naše strasti, znači to nas vodi ka vatri. To nas vodi ka vatri. Zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadijsko je zabilježi ima muslim i drugi, kaže nećete vjerovati, znači niko od vas neće vjerovati, sve dok mu ja ne budem draži od njegovog imetka, od njegove porodice i od njega samo, i od svih ljudi, od nas je džma'in, i od svih ljudi općenito. I zato čovjek mora da razmisli o ljubavi. Da li voli Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sallam više nego što voli samog sebe. I više nego što voli svoju porodicu. I isto je tu stvar, znači ovdje vam sad napominjem, znači da vi kao majke, kao buduće majke, znači da morate odgajati svoju djecu na tome. A to je da volimo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sallam više nego, znači, ikoga drugog od Allahu i tabarek wa ta'ala stvorenja. Znači, najviše ko se voli je Allah tabarek wa ta'ala. Zatim Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači da od stvorenja najviše volim sa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to je nešto, znači mjesto te ljubav jeste u našim srcima, a ono se manifestuje kroz naša djela. Ono se manifestuje kroz naša djela. A to je stjeđenju poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da ne dajemo prednost ničijem, ničim riječima, niti ičijem djelu, da ne dajemo prednost nad govoru poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači to je istinsko značenje i vjerovanje u Allahome poslanike, odnosno vjerovanju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da ga volimo najviše od svih stvorenja, da ga volimo više nego što volimo sami sebe i znači, da se to manifestuje kroz naša djela. A to je da ne dajemo prednost nikome od stvorenja, niti njegovim riječima, niti njegovim djelima, niti ičim riječima i djelima nad poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi, nad poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Znači, to je suština vjerovanja u Allahu je tabarak wa ta'ala, u Allahu je tabarak wa ta'ala poslanike. Zatim ono što želim da ukažem ovdje ukratko, je, na, eh, jeste na neke od zabluda koji su vezane za ovu stvar, a to je zato što određen broj pravaca tvrdi, a kada sam bio govorio Ibn Arabiju, spomenuo sam vam neke od dalale Ibn Arabije, znači, e, E, ja mislim da bio sam govorio vahdat u vujudu, znači njegovom vjerovanju da je da u stvari sve što postoji da je to samo Allah tebarak ve taala i njegovo vjerovanje da na uz billah taala i svinja i pas i, i, i nužnik da je sve to u stvari Allah dželle šanu da se Allah dželle šanu nalazi u svemu od vjerovanja od vjerovanja, znači e, sa kojim je došao, znači ovaj čovjek, ovaj zabludi ili čovjek, jeste da su evlije na stepenu iznad poslanika. Da su evlije na stepenu iznad poslanika. Međutim, dok iz onog što smo vidjeli, jesne da najodobraniji od ljudi su poslanici. Od poslanika najodobraniji su ulul azm. Znači, ulul azm, znači petorca poslanika. Od tije, te petorice najodobraniji je poslanik sallallahu sallam, Ibrahim alaihi sallam. Od njih dvojice najodobraniji je poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. Međutim, dok ovaj čovjek oni koji ga slijede, znači misle i vjeruju, znači da su Allahove evlije, znači sebi daju to za pravo, znači da su oni na većem stepenu od Allahovi poslanika. I zato došli znači, od, od izreka koje govore i koje spominju i koje drugi, e, drugima prenose, znači izreke i neki njihovih velikana u kojima kažu, kaže, hudna al-bahar, waqaf al-anbiya ala sahilihi. Kaže, mi smo plovili morem na čijim obalama su stali poslanici plovili smo moram, na znači čim obalama su stali poslanici. To jest imamo kod sebe spoznaje, nisu do tih spoznaja mogli, nisu do tih spoznaja mogli da dođu, da dođu poslanici da Allah tebareke ve taala sačuva, da sačuva do vakvih da sačuva od ovakvih, od ovakvih stvari. I zato još jednom napominjem i kažem da je suština vjerovanja u te i tabaraka ta'ala poslanike, znači ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da nikome ne dajemo prednost, niti riječima, niti djelima, niti svojim strastima nad Allahom i poslanikom sallallahu, nad Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I zato, znači, e, bilo da se radi radilo mišljenjima, bilo da se radilo bilo kojim stvarima, znači ne dajemo prednost nikome nad Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasallam. I ovdje ću vam samo spomenuti govor Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Kada je Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu jedne prilike e, e kada su e, e, neki od ljudi koji su bili tu znači počeli da, da spominju e, neko pitanje, jednu meselu, to je tačno bila jedna mesela koja je bila vezana za hađ. Pa kažu, mi smo vidjeli, o, mi smo vidjeli e, ovoga da, da, da, da Ustav ne Abu Bakr, nego od Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, prosti. Znači Ibn Abbas, da, su, e, da, e, da, da je pred njim bila spomenuto jedno pitanje, pa su ljudi rekli, kaže, vidjeli smo Abu Bakr da čini, vidjeli smo Omera da čini. Pa Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, rekao, kaže, bojim se da, kaže, ne počne padati kamenje na vas, a nebesa. Ja kažem, Allahu poslanik, a vi kažete Abu Bakr i Omer. Znači, pogledajte ovo, znači, još u njihovom vremenu. Znači, pogledajte koliko je kod njih bilo veličanje, znači, sunneta, veličanje tekstova veličani poslanikove sallallahu alaihi wa sallam prakse. Znači da im Ibn Abbas kaže, kaže, bojim se da će na vas pasti, znači kamenje sa nebesa. Ja kažem, Allahu poslanik, a vi kažete, kaže Abu Bakr i kaže, kaže Umar. Da nas Allah tabarik wa ta'ala učini od onih koji vole Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i od onih koji, koji, ga, koji, ga, koji ga slijede. Zatim sljedeća, sljedeća stvar jeste vjerovanje, znači pet imanskih šart jeste vjerovanje, vjerovanje u sudnji dan. Cijene sestre, vjerovanje u sudnji dan, e, podrazumijeva, podrazumijeva više stvari. I ja ću ovdje ukratko spomenuti stvari, bez pojašnjenja tih stvari, jer e, govoriti o sudnjem danu, znači možemo govoriti općenitije, znači mogli bi slobodno nekoliko predavanja da održimo, da govorimo o sudnjem danu, međutim ja ću reći, ovdje spomenuti šta sve podrazumijeva vjerovanje u sudnji dan. Pa tako vjerovanje u sudnji dan podrazumijeva prije svega vjerovanje u predznake sudnjeg dana vjerovanih preznake sudnjeg dana u kojima nas obavijestuje Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Zatim posle toga dolazi e, vjerovanje u život u kaburu. Znači to sam vam spominio, e, mislim, jučer. Znači da ima nešto što zove život u brzahu. Znači život u kaburu. I život u kaburu, e, a to je kada čovjek umre, život u kaboru, odnosno uživanje u kaboru ili patnje u kaboru, se po mišljenju ahli sunnata ili džemata, to se po nome što je došlo u Kur'anu i sunnatu, znači odnosi i na dušu i na tijelo. Se odnosi i na dušu i na tijelo. Znači i duša i tijelo osjete, osjete bol i patnju ili osjete, ili osjete uživanje. Kako? Nama nije poznato. Znači jer to je svijet koji ima svoje pravila, koji ima svoje, da kažemo, zakone, svoje pravila. Znači, danas dođu neki koji se smija s ovim stvarima i kaže, ako iskopamo čovjeka dole u kaburu, nećemo naći ništa. Znači, to je nešto što mi ne možemo. Znači, isto kao što svijet snova je nešto što ne možemo. Čovjek sanja nešto pa posle toga osjeti bol. Međutim, ti da ga gledaš, niti vidiš da si šta umorio, niti da, niti da ga iko udario, ni da ništa, međutim, on se ustane i kaže, mene boli. Znači, zato što svijet snova ima svoja pravila. Tako isto, Dunjaluk ima svoja pravila, Ahirat ima svoja pravila. Tako, život u kaburu ima svoja pravila. Pa, život u kaburu uživanje ili patnja se odnose i na tijelo i na dušu. Je ovo dobro zapamtite. Znači to je, znači onako kako je došlo u Kur'anu i Allahu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje ću vam spomenuti samo ukratko, znači hadis koji je zabilježen žima Buhari muslim, u svojim sahihima od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, koji puče na ovu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike pošao pored dva kabura i rekao im, i rekao, innahuma la yu'adzabani, wa ma yu'adzabani fi kabir. Znači, prošao pored dva kabura i rekao, ova dvojica, to jest ova dvojica koja su ovdje sahranjena, kaže ni dvojica se sada kažnjavaju wama yu'adzabani fi kabir a oni se ne kažnjavaju radi velikih stvari to jest ne kažnjavaju se radi nečega što su ljudi smatrali da su veliki grijesi jer mi ponekad obratite pažnju na ovo mi ponekad smatramo da je određena stvar veliki grijeh a ponekad smatramo da je određena stvar mali grijeh to što mi smatramo da je nešto mali grijeh a, a ono u suštini veliki grijeh to ništa njega ne umanjava kod uzvišenog Allaha tabareke ve taala ne ti umanjava kaznu za to Znači to ako si ti napravila film, ili ako sam ja, ili neko ako je napravio film u svojej glavi, da to nije velik grijeh. A on sa aspekta Kur'ana i sunnata velik grijeh. On ostaje velik grijeh. Koliko god mi je napravio film da je to mal grijeh. I za njega kazna ostaje velika. I zato to je značenje ovdje hadisa وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرَ. A oni se ne kažnjavaju red veliki stvari. To jeste ljudi nisu mislili da su to veliki grijesi. Pa onda poslanik sallallahu alaihi sallam spomenuo što je uzrok njihovog kažnjavanja. Kaže, أَمَّا أَحَدُهُمَا فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه kaže jedan od njih se nije čuvao mokraće a to je da je obaveza muslimana i muslimanke da se čuvaju od mokraće a drugi kaže nije znači drugi je hodio među ljudima sa nemimetom šta je nemimet nemimet je da prenosi da prenosiš govor jedne osobe znači brate pažnju bolest jezika da prenosiš govor jedne osobe drugoj osobi sa ciljem da ih posvađaš to je nemimet znači to je od bolesti jezika isto kao gibet Znači ovo se zove nemimet. Znači nije laž, nije potvora. Čovjek rekao istinu, međutim, ti si prenijela taj govor kako bi, znači, kako bi posvađala te dvije osobe. Znači bolest isto kao gibet i drugi, drugi bolesti koje su vezane, koje su vezane za jezik. Pa poslanik sallallahu alejhi ve kaže da se znači radi jezika kažnjava u kaburu. Znači radi tog grija. Pa kako je tek onda sa stvarima koji su veći, znači koji su veći grijesi da kažemo od svega toga. I zato ovo je od osnova, od hadisa koji upućuje, znači na, pa, na patnju, na patnju u kaboru. I zato, znači, e, u drugim hadisima je došlo pojašnjenje da čovjek kada bude, znači, spušten u kabur, bude stavljen u kabur, a isto tako, znači, osoba, ako mi neko rekao, znači, koja nije sahranjena, znači, isto tako ima patnju i uživanje, al onako, znači, Allah dragi zna samo kako to biva, međutim, ima, a međutim, kada čovjek bude u kaburu, znači, kabur se, kao što je došlo u hadisma poslanika, sallallahu alaihi e, pretvara u džehennemsku provaliju, znači pretvara u provaliju džehennemskih provalija ili se pretvara u baštu od džennetski, od džennetski bašta. Znači gdje čovjek ili biva kažnjavan, ili biva, ili biva, ili, ili uživa. Zatim vjerovanje u kabur, također Allah dao svako dobro, znači podrazumijeva proživljenje. A to je, znači prvo puha, a, to je, jel se a, prije svega podrazumijeva puhanje u rob. A to je prvo puhanje u rob. Puhanje u rob kada će pomrijeti sve što je na nebesima i na zemlji illa men ša Allah, osim koga Allah hoće da ostavi u životu. Ovaj izuzetak, znači koji je spomenut kada se spominje prvi, prvo puhanje u rog, ispravno je mišljenje kao što kaže šehr Hulisab ibn Taymih i drugi, da nije došao tačno, znači tekst precizan koji označava ko su ti koji će ostati u životu. Neki kažu da su to hurije, neki to kažu da su to neki poslanici, neki kažu da su ovi, međutim ne postoji vjerodostojan tekst koji ukaziva ko su ti koji će ostati u životu. Međutim, znamo da ima neko, neka skupina koja će ostati u životu ko su, za njih kažemo Allah najbolje zna ko su oni. Jer Allah Đelešanuhu je rekao da postoji i izuzov, međutim nije došlo, došlo tačno tekst koji su te osobe i zato kažemo da imaju, međutim Allah najbolje zna koje su to, koje su to osobe. Uglavnom prvi puhani murov će pomrijeti sve što je bilo, znači u tom momentu živo na nebesima i na zemlji. Dok drugi puhani murov će biti oživljeno sve što ikada bilo živo na nebesima i na zemlji. I to se zove, to se zove preživljenje. Ovdje želim da vam ukažem da ono što se spominje u većini dijela jeste dva puhanja u rog. Što se spominje u većini dijela jeste dva puhanja u rog. Ispravno mišljenje među islamskim učenjacima jeste da će biti dva puhanja, dva puhanja u rog. Međutim, jedan broj islamskih učenjaka kaže da će biti tri puhanja u rog. Jer uzvišeni Allah Đalešanu kaže وَنُفِيَهَ فِي سُورِ فَفَزِعَ Kaže uzvišen Allah tabarek wa ta'ala i puhun će suruk i kaže zastrašit će se sve što je živo na nebesima i na zemlji. Pa jedan broj uleme kaže da su tri puhanje u ruk. Prvo je puhanje straha, drugo je puhanje kada će biti umrtvljeni i treće puhanje kada će oživjeti. Međutim, ispravno je da ovo prvo i drugo da je to jedno puhanje. Znači puhanje straha od kojeg će ljudi, od kojeg će ljudi umrijeti. Zatim drugo puhanje jeste, znači kada će ljudi biti proživljeni. I kada ljudi budu proživljeni, znači biti, biće proživljeni goli, e, goli bosi ko što je došlo, znači ko što je došlo vjerodostojnim, ko što je došlo vjerodostojnim predajama i tada će biti u velikom strahu. I tada će biti velike strahote, bit će velike strahote sudnjeg, bit će velike strahote sudnjeg dana. Znači bit će strahote sudnjeg dana. I te strahote će trajati sve dok se ne počne sa sve dok se ne počne sa polaganjem računa. Međutim, sve dok se ne počne sa polaganjem računa, da nas Allah tabarak wa ta'ala sačuva srahota sudnjeg dana, ljudi će biti, ljudi će biti u velikoj patnji. I od hadisa koji ukazuje na to, jeste poznati hadis koji je došao muslimo da buhurira radi Allah ta'ala anhu, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, znači sedmorica će biti u hladu, u hladu sudnjeg dana, kada ne bude hlada osim Allahovog hlada jer patnje koje je došlo jeste da će se ljudima na sudnjem danu sunce približiti toliko da će ljudi biti u znoju, znači neki do članaka, neki do koljena, neki do pojasa, neki će se dušiti u znoju. Znači naravno to su opet pravila koje su vezane za sudnji, koje su vezane za sudnji dan. Međutim u tom danu od, tog veliko, od te velike vrućine sedmo, sedam osoba ili sedam vrsta, sedam kategorija će biti u hladu. Pa ona kategorija koja će biti u hladu, Allah nam dao svako dobro, jeste mladić, Znači misli se mladić ili djevojka koji odrasu pokornosti uzvišenom Allahu, koji odrasu pokornosti uzvišenom Allahu, tabarak i ta'ala. Međutim, u tim velikim strahotama ljudi će tražiti da se počne sa polaganjem, da se počne sa polaganjem računa. Znači ljudi će tražiti da se počne sa polaganjem računa. Međutim, bit će u velikom strahu, u velikoj strahoti. Znači u tolikim strahotama da iša radijallahu ta'ala anha kada je čula Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao da će ljudi biti goli, pa je rekao Allahu poslanče ljudi, muškarci žene Znači, kada je čula to, začudila se. I zato pogledajte, znači, koliki su imali sti, šta je kod njih značilo, znači, spomen toga. Kaže Allah, poslanik znači, mada od poslanik govori o sudnjem danu. Kaže Allah, poslanik muškarci i žene, pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, o Aisha stvar će biti teža od toga da će ljudi gledati jedno drugo. To jeste, ljudi neće primećivati jedno drugo. Kao što kaže Allah, tebara kvitala, bježat će, znači, bježa, čovjek će bježati od svog djeteta, Znači, ljudi će bježati jedni od drugih od tih velikih strahota. Znači, kolike će biti strahote na tom danu. I tada će ljudi tjeti da se počne sa polaganjem računa. I, međutim, normalno neće imati priliku kako da pitaju Allaha Tebare Kutala da se počne. Pa će tražiti od poslanika, ići od poslanika do poslanika, da zatraže od Allaha tabarak i ta'ala da se počne sa polaganjem računa. Pa će doći do Adama alaihi pa će reći ja ne mogu, pa će doći, otiće do Nuha, otiće do, do Ibrahim otiće, do Musa otiće, do Isa, i svi će oni reći da ne mogu da zatraže od velike strahote, da zatraže od Allah tebara i da, pos, da se počinje sa polaganjem računa, sve dok ne dođu do poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i ne zatraže od njega, koji će zatražiti od uzvišenog Allaha tebara i ta'ala, pa Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, pa ću učiniti seđdu ispod arša, pa ću činiti seđdu ispod arša i hvalit ću Allaha tabaraka wa ta'ala onako kako će me nadahnuti, kako ne mogu da ga hvalim na dunjaluku pa će mi reći, ja Muhammed, kul yusma, o Muhammede, reci tvoj govor se sluša, vašfa tu šefa, traži zagovorništvo, da ću ti zagovorništvo. I to će biti šefaat za uzimanje. I ova vrsta za uzimanje poslanika sallallahu alaihi wasallam se zove šefaat uzma, veliki šefaat. Ovo zapamte. Ova vrsta zagovaranja poslanika sallallahu alaihi wasallam da se počne sa sudom, na sudnijem danu se zove šefa'atul uzma, veliki sud. Jer inače poslanik sallallahu alaihi sallam će se više prilika uzimati. A od njegovog zauzimanja će biti da će se zauzimati za počinioca velikog griha, počinioca velikih griha da ne uđu u vatru. Također kao što će se zauzimati za stanovnike džemnata da se poveća njihova deređa u džennetu. Ili za stanovnike vatre čak da se smanji njihova znači patnja u vatri kao što će se zauzmati za Ebu Taliba da bude najmanjim deređama patnje da nas Allah tabarek wa ta'ala od toga sačuva. Međutim, znači poslaniku i sallallahu alaihi wasallam šefaatom će početi sa nečim što se zove hisab, a to je polaganje, to je nešto što se zove, znači hisab polaganje, polaganje računa. I tada će se svoditi, tada će se svoditi račun. Znači tada će ljudi polagati račun. I ono što je došlo, Znači, kada je u pitanju polaganja računa, jesne ko su zabilježi imam Bukhari, u svom sahihu od Adi ibn Hatima, radijallahu ta'la anhu, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa kaže, nema nikoga od vas, a da mu se Allah tabarek wa ta'ala neće obratiti direktno na sudnjem danu. Lej se bejne huva bejne hu tarđuman, a između njega i Allah tabarek wa ta'ala neće biti, znači, tumača, pravodioca pa će čovjek pogledati sa svoje desne strane, pa će vidjeti samo ono što je pripremio, pa će pogledati sa svoje lijeve strane, pa će vidjeti samo što je pripremio, pa će pogledati ispred sebe, pa će vidjeti vatru. Pa kaže poslanik sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam, fattakun nara ulau bi shaqqi tamratin. Kaže pa bojite se, odnosno čuvajte se vatre, pa makar sa pola hurme, pa makar pola hurme da udjeliš, znači da se sačuvaš od, kao sadaku, da se sačuvaš od toga od džahnemske vatre, onda to, onda to, onda to učini. I također, znači, je došlo u, u hadis poslanika sallallahu alejhi alaihi sallam, kao što se bilježe Budavdu svom sunan, od Abu Hurire radijallahu ta'ala anhu, da Allahu Allah poslanik sallallahu ve sellem rekao, zaista prvo za što je čovjek polagati račun nas u njem danu, će biti namaz. Ako namaz bude dobar, sve će drugo biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa drugo neće biti dobro. Nakon polaganja računa, Allah vam dao svako dobro, dolazi do nečega što se zove el-mizan, a to je vaga a to je kada će se ljudima vagati djela. To jest koliko su imali dobro, koliko su imali e, dobrih djela, koliko su imali, koliko su imali loših djela. Znači to je nešto što se zove el mizan. Poslije toga dolazi nešto što se zove el haut, a to je izvor. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam izvor na sudnjem dan i onaj koji se napije sa tog izvora, on nikada neće ožednjeti, ožednjeti, e, Uđednem ti posle toga. Znači, ko se napije tada, posle toga više neće biti žedan, aludirajući na to da će biti od stanovnika džannata. Jer stanovnici džahannama će biti ti koji će žedjeti. I zato ono što je došlo, što je došlo Allahu te tabarik ta'ala knjizi, što je došlo u suri A'raf, da je od najtežih, znači od najtežih opisa stanovnika džahannama, jeste da kada stanovnici džahannama budu dozivali stanovnike džannata, an afidu alina min alma, au mimma razakakumullah. Kaže, dajte nam vode, ili ono što vam je Allah dao, pa će im stanici džennat odgovoriti, inna Allahe harramahuma ala l-kafirin, odnosno kao odgovor će im doći, Allah je to dvoje zabranio, zabranio nebjednicima. I zato će vječno u džahnemu biti žedni da nas Allah tabarak wa ta'ala, da nas Allah tabarak wa ta'ala od toga, od toga sačuva. Znači, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam izvor koji je došao u velikom broju hadisa, sa koje će biti, sa koje će biti odba, uh, odgurimani, znači krilima meleka, oni koji su iskrivljavali, oni koji su iskrivili vjeru poslanika sallallahu alaihi, alaihi wasallam, oni koji su iskrivili. Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam govoreći o haudu, kaže vidjet ću ljude, znači vidjet ću ljude iz mog ummeta koji će doći, međutim koji, su, koji će biti od guri imani, znači koji neće se dati prilika da se napiju sa tog izvora. Pa ću reći ummeti, ummeti, to su ljudi iz mog ummeta. Pa će mu meleke odgovoriti, fa inneke la tadri ma ahdathu ba'dek, ili u drugom rivajtu ma beddalu ba'dek. Kaže, tu istinu ne znaš šta su su oni uveli posle tebe ili šta su oni promijenili posle tebe. Po komentaru hadisa kaže imam nevi, kao što je spomenuo u svom komentaru, u komentaru muslima, kaže iz ovog se uzima opasnost novotarija. Iz ovog se uzima opasnost novotarija. Jer mijenjanje vjere i uvođenje vjere, znači to biva, biva novotarijama. To biva novotarijama. Uglavnom, znači poslije vaganje dijela dolazi do nečega što se zove al-haud, odnosno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem izvor. Posle izvora dolazi do nečega što se zove sirat, odnosno sirat ili sirat čuprija, što je nama dobro da kažemo poznato, znači što je, što je ljudima poznato da ima nešto što se zove sirat čuprija. Šta je sirat čuprija? Sirat čuprija je most sirat, znači čuprija, preko, preko džahnama, da nas Allah tebarek wa ta'ala u džahnama sačuva. Znači gdje će ljudi prelaziti. Oni koji padnu, pas će u džahnam. Oni koji padnu, pas će u džahnam. Međutim, oni koji prođu, znači biti, bit će od stanovnika, od stanovnika, bit će od stanovnika džahnata. Da nas Allah tebarek wa ta'ala učini od stanovnika džahnata. I zato Allah ti dao svako dobro, znači zamisli, znači zamisli u svojoj glavi da ćeš biti od onih koji će prelaziti preko sirat, koji će biti preko, pre, eh, koji će prelaziti preko siraču prije. I zato ono što je zadaća znači svako od nas jeste da kada uči Kur'an, a znamo kada učimo Kur'an da svako malo dolazi do spomena džennata i džahannama, znači da se spominju ovi prizori, jeste da ove prizore, e, cijene sestre i draga braću, da zamišljamo u svojim glavama, da ih stavimo kao, kao da se to dešava. Zašto? Zato što će se to nama desiti. Mnoge stvari kojima mi razmišljamo, kojima vodimo brigu, one se možda nikad neće desiti. Znači, mi brinemo da, da li ćemo nešto imati ili nećemo imati, međutim, to se možda nikada ne desi. Međutim, stvari koje će, koje će zadesti svakog od nas, o tih stvarima ne vodimo brigu. A o tih stvari jeste da ćemo biti, da će nam doći melek smrti, da će nam doći smrtne muke, da ćemo biti u kaboru, da će doći sunji dan, da će doći, da će, znači, polaganje računa. Znači, to je stvar koje, su, ko, koje će se sigurno desiti. Međutim, koliko mi o njima razmišljamo? I zato je zadaća svakog muslimana, svake muslimanke da razmišlja o ovim stvarima. Jer kada razmišlja o ovim stvarima, to življava njegovu vjeru. I to se manifestuje na, na, na njegova djela. I zato znate kako je bilo stanje Sarafa, da je Saraf znao jednu cijelu noć, da, je zna, da su znali noći provoditi ponavljajući jedan kuranski ajed. Da su znali kada se spomeni, kada čuje jedan kuranski ajed, da padnu u nesvijest. Zašto? Zato što su to živjeli sa tim ajedima. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam je provio cijelu noć ponavljajući kuranski ajed in tu'adzibum fa innum ibaduk. Ako i ti kazniš, pa oni su tvoji robovi. Wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ako im oprostiš, pa ti si silan i ti si mudar. Ako ih kazniš, oni su tvoji robovi. Poslanik sallallahu alejhi ve sallam, poslanik sallallahu alejhi ve sallam, je cijelu noć proveo učeći ovaj kuranski ajet. I zato pogledajte kako je bilo njihovo druženje, kako je bilo njihovo druženje sa sa kuranskim ajetom odnosno sa kuranskim ajetima odnosno sa Kur'anom. E, sa Kur'anom. Ono što želim ovdje da, da, da, da ukažem i spomenem jeste da iz ovoga vidite, Allah vam dao svako dobro, znači kako kod ljudi postoji veliki broj praznovjerja koji su vezani za sudnji dan tačni koji su vezani kao što sam spomenuo za duše, umrli kako se duše umrli, kreću kako ovo, kako ono i tako dalje. Zatim ono što želim ovdje da napomenem jeste da a, e, kod ljudi i također u literaturi, znači možete naći dosta slabih e, da ne kažem lažnih predaja, odnosno neprovjerenih predaja kada je u pitanju sudnji dan. I ono što želim da ovdje ukažem, da kažem jeste da govor o sudnjem danu da mora da se gradi na objavi. To jest na Kur'anu i sunnetu. Zašto? Zato što je govor znači o sudnjem danu od gajba. A o gajbu ne možemo govoriti osim na osnovu predaje, na osnovu Kur'ana i na osnovu sunneta Allahovog poslanika sallallahu, na osnovu Allahu Allahovog poslanika sallallahu e, alaihi wa sallam. I ono što možemo vidjeti također ovdje kada govorimo o sudnjem danu i ovim predajama, jeste cijene sestre da ovdje vidimo Allahu tebareke wa ta'ala milost prema nama. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je sve ove stvari pojasnio da kažemo u detalje. I to Allahu Allahove tabaraka ta'ala milost prema nama. Da znamo šta, šta nas približava Allahu tabaraka ta'ala, isto tako da znamo šta je to stvari koje nas vode, koje nas vode ka džehennemu da nas Allah tabaraka ta'ala otoga, otoga, otoga sačuva. I zato vjerovanje u sudnji dan je, vjerovanje ova imanski šart je nešto, znači što ostavlja velikog, velikog traga, znači na čovjekova, na čovjekova djela, na čovjekov odnos prema dunjaluku i tako dalje. E, kada u pitanju vjerovanju Allahu te barek ve taala kada vjerovanju Allahu te barek ve taala određeni znači ono što treba da ode znamo jeste da je vjerovanju Allahu te barek ve taala određeni kadar da je to jedan od imanskih šartova i da čovjekovo vjerovanje nije ispravno i nije potpuno sve dok ne bude vjerovao u kadar onako kako je došlo u Kur'anu i kako je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem e, e, govor o kadaru je i kako bitna tema i da kako bitna tematika zato što veliki broj ljudi znači da kažemo običnog svijeta ne razumiju ispravno poimanje Allahovog tebarak ve taala kadara kao što s druge strane s druge strane imamo pravaca koji su zalutali po pitanju vjerovanja u te tebarak ve taala kadara i zato ću vam ja sada ovdje ukratko spomenuti i sa njim završiti govor o imanskim šartovima znači onako kako su učenjaci ahli sunnata wal jamaata protumačili da znači vjerovanje u te tebarak ve taala kadara I zato želim da dobro obratite pažnju na ovu stvar, A to je šta znači vjerovanje u Allahu tabarak wa ta'ala kadar. Odnosno, kako vjerovanje u Allahu tabarak wa ta'ala kadar biva ispravno. Biva ispravno. Pa tako učenjaci, ahli sunnata wal džemata, kada su govorili o vjerovanju u Allahu tabarak wa ta'ala kadar, su rekli da vjerovanje u Allahu tabarak wa ta'ala kadar podrazumijeva četiri stepena. Da podrazumijeva četiri stepena ili četiri stvari. I ovo želim, još jednom napominjem, da dobro razumijete. I da dobro, znači, obratite pažnju. Prva stvar jeste Allahu wa tabaraka wa ta'ala znanje. Znači prvi, prva stvar, odnosno prva deređa jeste Allahu jalla šanu znanje. Šta znači znanje, odnosno Allahu jalla šanu znanje? A to je da vjerujemo, da kažemo u savršenost Allahu wa tabaraka wa ta'ala znanje. Allah jalla šanu kada govori o svom znanju kaže ma, وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا I ne padne lisa drveta da Allah jalla šanu to ne zna. Allah jalla šanu kada govori o svom znanju kaže يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى On zna tajnu i još ono što je tajnije. Allah te wa ta'ala kada govori o svom znanju, kaže, zna ono što kriju vaša prsa i ono što vi govorite. Znači, nema stvari, znači, list ne padne sa drveta, a da Allah djelmešanu ne zna. I od te tabarik wa ta'ala znanja, <clears throat> jeste da Allah djelmešanu znao šta će ljudi činiti prije nego što ih je stvorio. Znači, da Allah tabarik wa ta'ala znao šta će ljudi činiti prije nego što ih je stvorio. Jer je to, to je znači Allahovo znanje. Znači, to je Allahom Đalešanu savršeno znanje, kao što su sve njegove osobine savršene. I mi koliko god pokušali da razumijemo savršenost Allahom i Tabarek ta'ala imena i osobina, mi to nećemo uspjeti. Nećemo moći da dokučimo. I zato kažemo, znači da Allahom Đalešanu znanje toliko je savršeno, onako kako smo spomenuli iz kuranske ajeta, i kažemo, znači da Allah Tabarek ta'ala znao što će ljudi stvoriti prije nego što je, prije nego što je ljude stvorio. Prije nego što je ljude stvorio. Ovdje jedan broj islamskih učenjaka spominje primjer, Allahu pripada najizvišeniji primjer kako bi ljudima približio, napominje kako bi ljudima približili, Allahu pripada najizvišeniji primjer, a to je da kada, na primjer, profesor, nastavnik, koji je iskusan, iskusan koji ima znanje, e, koji ima iskustvo, kaže, na primjer, on godinama kako predaje, na primjer, predaje jednoj generaciji, on im dadne ispit. Međutim, prije nego što im dadne ispit, on otprilike može reći ko će od njih proći, ko neće proći ili ko će od njih kako raditi. Kako? Na osnovu čega može to tako reći? Zato što i zna. E tako, kako tek on da da Allah tabaraka wa ta'ala, čije znanje tako, da ne zna šta će učiniti njegova stvorenja prije nego što ih on, prije nego što ih on stvori. Znači prva stvar, odnosno prva deređa, jeste vjerovanje u Allahu wa tabaraka wa ta'ala znanje. A to je da Allah djelašanu znao šta će ljudi urati prije nego što ih stvori. Drugi stepen, odnosno druga deređa, jeste da Allah tabaraka wa ta'ala zapisao šta će svak od ljudi uraditi šta će svak od ljudi uraditi. I to je zapisano nešto u ploču koja se zove Levhil Mahfuz. Zapisano u ploču koja se zove Levhil Mahfuz. I došli u hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je, da je Allah tabarek wa ta'ala zapisao 50.000 godina šta će, 50.000 godina prije nego što je ljude stvorio, zapisao je šta će oni uraditi. Znači to je, znači sve plod Allahu ktebareke ve taala, plod Allahu ktebareke ve taala znanje. I zato ovdje vidite, obratite pažnju, Znači da Allahu dželle Đelešanu pisanje šta će ljudi uraditi, da to ne znači da je Allah dželle Đelešanu primorio da urade određene stvari. Nego Allah Tebarek Vatara je znao da će nevijenik učiniti nevjerstvo, pa je zapisao Ravhan Mahfuzu da će nevijenik učiniti, ne, da će učiniti nevjerstvo. A ne znači da ga je prisilio na njegovo nevjerstvo ili da ga je prisilio na njegov kufr. Treća, da, da rađe, odnosno treća stvar, jeste vjerovanje u nešto što se zove el-meši'e, volje. A to je Allahove tabarak ve ta'ala volja. I vjerovanje da ništa ne izlazi iz okvira Allahove tabarak ve ta'ala volje. Obratite pažnju na ovu stvar. Vjerovanje da nijedna stvar ne izlazi iz okvira Allahove tabarak ve ta'ala volje. Znači, naš, naše sada druženje ovdje, naš govor, naše šutnja, naše pomicanje, ništa to ne može da izađe iz Allahove tabarak ve ta'ala volje. Jer ako bi rekli da nešto može da se desi van Allahove tabarak ve ta'ala volje, to bi značilo šta? da je Allah tabarak i ta'ala nemoćan. Da neko može da radi suprotno njegovoj volji. To ukazuje na što? To ukazuje na Allahu tabarak i ta'ala nemoć da Allah Đelešanu toga sačuva. I zato kažemo, ništa ne može da se desi. Nijedno naše djelo, a da to nije unutar Allahu Đelešanu volje. Međutim, to ne znači, obrate sada ovdje pažnju, to ne znači da čovjek nema volju. Allah Đelešanu je svakom od nas, svakom pojedincu dao volju. Međutim, naša volja ne izlazi iz kruga Allahove tabareke wa ta'ala volje. Znači ono što mi radimo, znači Allah Đalešanu nam je dao volju, dao nam je pravo izbora, ali ono unutar Allahove Đalešanu volje. I ne može da izađe iz okvira Allahove Đalešanu volje. Jedan broj uleme također ovdje radi kako bi e, približili e, Allahu pripada najizvišeniji primjer, spominje primjer. Kada, na primjer, ti želiš da iskušaš, odnosno da vidiš da li ti tvoje dijete laže ili ne laže. Pa na primjer, dadneš 10 maraka i kaže, hadi kupim, otiđi kupi mi hljeb. Hljeb košta, na primjer, Marku. I on treba da ti vrati 9 maraka. Ti želiš da ga iskušaš, hoće li ti on vratiti kusur kako treba ili neće. Pa ako ti vrati kako treba, znači to je bilo shodno tvoje volji. Ako ti vrati kako ne treba, to opet shodno tvoje volji. Znači ti smo dao pravo izbora, međutim njegov izbor ne izlazi iz okvira tvoje volje. I to ono što bitno ovdje da znamo. Znači dvije stvari. Prvo, da ništa ne, može, da ništa ne izlazi iz okvira Allahume šanuhu volje, A druga stvar jeste da je Allah Đelešanu nama dao volju i da mi imamo pravo izbora. I to nam onda opet, to, to nam ukazuje da čovjek, da čovjek šta? Znači da čovjek nije prisiljen na radnje koje čini. ima ljudi koji dođu i koji kažu ovo što ja činim od lošeg, znači to je Allahov kader. Znači nije, sve Allahov kader. Ali ti si izabrao da tu stvar, da tu stvar činiš. I ono što ukazuje na ovo, znači kuranski ajit koji ukazuje na ovo, jeste jesu riječ Allah tabaraka wa ta'ala gdje kaže وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ A mi ništa nećete htjeti da to ne, a da to ne želi Allah tabaraka wa ta'ala gospodar svih svjetova. A mi ništa nećete htjeti. Znači ovdje je pripisivanje volje stvorenjima. Osim da to neće Allah, znači pripisivanje volje Allah, tabaraka wa ta'ala. Znači Allah ima volju i ti imaš volju. Allah ima volju onako kako njemu dolukuje. Međutim, Allah je tebi pripisao volju. Međutim, tvoja volja ne izlazi iz kruga Allahu te barek ve taala voli jer bi to onda značilo ukazivalo na Allahu te barek ve taala na moć. I četvrta stvar sa kojom ću završiti jeste da Allah te barek ve taala tvorac svega. Znači da Allah dželle šanu je tvorac i dobrih i loših djela i tvorac svega. Jer kada bi bilo da je neko drugi tvorac, onda bi to značilo da postoji više tvoraca. Znači kao što kažu neki pravci koji kažu da je čovjek tvorac svojih, svojih loših djela a dobri djela je tvorac Allah. To bi značilo da naudu bila je tara da postoje dva Boga. Znači Bog dobra i Bog zla. Znači što je? Znači suprotno, što je suprotno tevhidu. I zato je Allah tabarak i ta'ala tvorac, tvorac svega. Allah djelašanu je tvorac i dobra i Allah tabarak i ta'ala je tvorac zla. Međutim, ako je Allah djelašanu stvorio zlo, to ne znači da on zadovoljan sa njim, niti da ga voli. To ne znači da ga Allah djelašanu voli, niti da je zadovoljan, da, je zadovoljan sa njim. Međutim, u svem onome što je Allah djelašanu stvorio, čak i u zlu, znači postoji mudrosti. Pa tako Ibn Qayyim i tako veliki broj ulame spominje mudrost od stvaranja i blisa. Znači koje su mudrosti od stvaranja i blisa? Koje je zlo? Koje je šeitan? Međutim, kako bi se raspoznali ljudi koji će u džernat, koji će u džernem, osim potome koji će slijeti šeitana, koji neće slijeti šeitana? Stvaranje u džernama, stvaranje kufra, znači koji će se odazvati kufru, koji će neće odazvati kufru. Kako bi se, da kažemo, razišli oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju. Osim na osnovu, na osnovu ovoga. I zato sve ono što Allah tabarak wa ta'ala stvara, u tome ima, u tome ima velike, velike mudrosti Po pitanju ovoga, na znači ovo što sam nam spomenuo, ove četiri stvari, je bitno da zapamtite. Znači, a to je Allahovo znanje, pisanje, Allahova volja i stvaranje. Znači, to je vjerovanje ehli sunnata, ehli sunnata ul džamaata. Iz ovog znači vidimo i znači kada spoznamo ove četiri stvari vidjet ćemo i lahko ćemo odgovoriti onima koji svoje djela pravdaju da kažemo kadrom. Pa kaže ja sam to učinio, Allah je teo da ja učinim blud, Allah je teo da ja e, pijem alkohol, Allah je teo da ja govorim ovo i tako dalje. Znači vidimo da Allah Đelešanu čovjeku dao, dao slobodnu volju jer od toga zato dolazi i pitanje pola, i polaganje, polaganje računa. E, kada je u pitanju vjerovanja Allahom Đelešanu kadar, kažem da ovo što smo pojasnili, ovo je vjerovanje učenje ehli sunnata al džamaat. Za razliku od pravaca koji su zalutali, a ovdje ću spomenuti samo dva pravca, a to je pravac kaderija i pravac džabrija. Znači, kaderije su oni koji kažu nema kadara. Kaderije su oni koji kažu nema kadara. To jest Allah Đelešanu nije odredio stvari, nego svaki čovjek je, znači, sve što radi, znači, da kažem on radi od sebe, znači nevezano za Allahom volju, nevezano za Allahom Đelešanu znanje i tako dalje. Čak neki među njima kažu da Allah Đelešanu ne zna za stvari osim nakon što se stvari desi. Ne zna za stvari osim nakon što se stvari desi. Znači jedan pravac koji kažu nema kadra. Znači niti je određeno, niti je zapisano, niti ništa. Drugi pravac koji je tako, druga krajnost jesu džabrije koji kažu da je čovjek primoran. Pa kažu čovjek nema slobodne volje, nego sve što radi, on je primoran da to radi. Od imana, od kufra, od griješenja čovjek je na to primoran. Znači nema sumnje u zabludu ovog mišljenja, jer smo rekli pojasnili da čovjek ima slobodnu volju. I druga stvar, ako bi bilo onako kako oni kažu, onda bi bilo da oni koji će završiti u džahnamu, znači da su oni u džahnamu zato što je Allah Đelešanuhu primorio na to. I to bi značilo, ne uzu bila i ta'ala, da Allah Đelešanu čini nepravdu ljudima, da Allah Tebarek wa ta'ala od toga, od toga sačuva. I zato kažemo da ispravni pravac je se pravac ehli sunnata al džamata, koji znači vjerovanje i poimanje u Allah, Allahu barek ve taala kadra onako kako smo onako kako smo prethodno prethodno pojasnili i sa ovim sa ovim bi završili govor o, o, o imanskim šartovima o šest imanskih šartova ono što nam je ostalo još kada je u pitanju din jeste govor pisca da mu se Allah Đelešanu sminuje gdje govori o ihsan, o tome ćemo govoriti sutra, i sutra ćemo kogog da završiti sa trećim načelom, a to je sa uh, šta znači vjerovanje u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, molim Allah tabarik wa ta'ala da nas se sminuje i da nam oprosti, wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa taslimu kithir. Ana salafi ala kitab والسنة وعلى منهج السلف الصالح